guai hartio, uh, uh, kanbon eh, egina, egina, egina izan da, eta guri uh, kaliten zaukuten dokumento hori kontutan hartzia, eta gero inkesta publikoain egiteko, eta gero skotari buruz joaiteko, estadua lanian hartzeko, gero perua uh, bai estatzeko e, edo, edo ez. Uh, gai importantena, gindena, gue debatetan da, Ah, hameka, hameka hektara, eta ez dakigu susen batzuk ertan zuten hiru edo hameka, hori, bo, hala, hasteko lur, eh, lur honak, uh, eh, kanbo, uh, kanbo intxartzean, itxasutik hurbil, eta horiek uh, laborarien dako zien lurrak, eta horiek ekonomikoak, bilaka uh, litaizkenak. Bon, uste dut, guai, uh, dela egiazko uh, debatea, eta be, behar dela, hori ez da, hola, isiltasunean ah, pasa hasi behar, eh, beharrezkoa zen, eh, kanboen gainen erori da, eh, mena berdin izaiten alda eh, <laughs> garazikin edo hiribururekin, eta debate hori elgarrikin izan behar dugu. Encore une fois, je répète ici que euh, le, le, projet donc, de PLU ne prévoit pas donc, un, un, dire, une suppression de terrain agricole, mais bien évidemment mais comme je l'ai, comme je l'ai exprimé, euh, un équilibre et même dans le futur PLU, on aura davantage de terrains agricoles que présentement.